Հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղությամբ առավել ակտիվ կրակ եւ արել արևելային եւ հյուսիսարևելյան հատվածներում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պատերազմը կանխելու միակ ճանապարհն է։ Ասկերանի միջնակարգ դպրոցում նշվել է ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ Միքայել Սարուխանյանի ծննդյան 50-ամյակը։ Ապրիլյան պատերազմին հայկական տեղեկատվական դաշտն ակնհայտ առավելություն է ապահովել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հանդիպում է ունեցել Էմիրությունների փոխվարչապետի հետ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա նվիրված միջոցառում Ստեփանակերտում։ Այսօր ջրի եւ ջրային համակարգի աշխատողի միջազգային օրն է։ Արցախցի մարզիկները մարտական սամբոյի հայաստանյան առաջնությունում մրցանակային տեղեր են գրավել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 21-ին եւ լույս 22-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի երազակային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաներից, հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 400 գրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը դիպուկահար հրացաներից առավել ակտիվ կրակի վարել արևելյան եւ հյուսիսարևելյան հատվածներում արցակելով 31 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, պատասխան գործողությունների դիմելով միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական կենտրոնի նոր մասնաշենք, որը գտնվում է կառուցման վերջնապուլում։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է կենտրոնի տեխնիկական հագեցումը ժամանակակից սարքավորումներով եւ ընդգծել, որ այս ուղղությամբ պետությունն անելու է հնարավորը։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է նաև Շուշի քաղաք եւ տեղում ցանոթացել մշակույթի կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներին։ Նախագահ Սահակյանն ընդգծել է այս մշակութային օջախը նախատեսված ժամկետներում ավարտին հասցնելու կարևորությունը եւ աշխատանքների բարձր որակի խստիվ պահպանման հրամայականը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կարևոր է այն պատճառով, որ սա միակ ճանապարհն է պատերազմը կանխելու։ Այս մասին նշել է Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Յան Քելին, ով նախկինում եղել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ։ Հարցին թե որքանով է հավանական պատերազմը դեսպանը պատասխանել է. Ամենակարևորն այն է, որ չլինի պատերազմ, որովհետև եթե լինի պատերազմ, ապա շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա եւ ինչպես այն կազդի Վրաստանի վրա։ Սակայն ամենակարևորը իմ կարծիքով ոչ Հայաստանի եւ ոչ էլ Ադրբեջանի շահերից չի բխում սկսել պատերազմ։ Հայկական կողմը ռուս գործընկերների հետ կշարունակի աշխատել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերի առաջմղման համար։ Մարտի 22-ին Մոսկվա-Երևան տեսակամուրջի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր տեսփան Վարդան Թոխանյանը, պատասխանելով փորձագիտական հանրությանն իր կողմը գրավելու ադրբեջանական կողմի փորձերին վերաբերող հարցին կանենք այն, ինչ արել ենք։ Չեմ կարծում, որ մեզ ինչ որ մեկի հետ պետք է համեմատենք։ Մենք մեր նպատակներն ունենք, որոնք հստակ են եւ ակնհայտ, բխում են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերից։ Կաշխատենք բոլորի հետ, նշել է դեսպանը։ Ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցում նշվել է կրթօջախի շրջանավարտ, ապարուսած լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ Միքայել Սարուխանյանի ծննդյան 50-ամյակը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Միջոցառմանը ներկա էին հերոսի հրազատները, մարտական ընկերները, ուսուցիչներ, աշակերտներ, հյուրեր։ Մինչ միջոցառման սկսելը դահլիճում ուսուցիչները մտերմիկ զրույցի էին բռնվել, վերհիշելով Ոսման Գերազանցի կաշակերտ ապա գործընկեր դարձած Միքայել Արզումանյանին։ Հիշողություններն անչափ շատ էին, ու մեկը մյուսից վառ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ միջոցառման կազմակերպիչ դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գանջումյանը։ Մեկ վարկյան հոտնկայս լռություն բանաստեղծական դողերի ներքո ներկաները հարգեցին հայրենիքի ազատության համար մղված պայքարում իրենց կյանքը զոհաբերած քաջորդիների հիշատակը։ Այդա Գյանջումյանը ներկայացրեց հերոսի անցած կարճ, սակայն իմաստալից կյանքը։ Երբ վտանգվեց հայրենիքի սահմանների անդորը, Միքայելը բազմաթիվ հայրենասերների հետ զինվորագրվեց հայրենիքի փրկության սուրբ գործին։ Երբեմնի ճակերտավոր խաղաղասեր հարևանը երթյալ ճշնամի է դարձել իսկ Խոջալուն սեպի պես խրվել հայկական բնակավայրերի արանքում։ Խոջալուն ազատագրելու փայլուն ռազմագործողությանը ներգրաված էր նաև Ասկերյանի վաշտը։ Տղաների մի մասը հսկում էին Լաչինգոյի հատվածը։ Այստեղ էին նաև Միքայել եւ Յաշա եղբայրները, ովքեր մինչև արյան վերջին կաթիլը պայքարեցին, պաշտպանեցին իրենց վստահված հատվածը, թույլ չտալով դավադիր ճշնամուն քայլ անգամ առաջ անցնել։ Եղբայրները բաց ճակատով ընթരാճ գնացին մահվան Փարքով պսակելով իրենց անունները հայրենիքի նվիրյալների շարքերում։ Դա 1992 թվականի փետրվարի 26-ն էր։ Միջոցառման վերջում Ռուսաստանի Դաշնությունից տեսակապի միջոցով կազմակերպիչներին իր խորին երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը հայտնեց Միքայելի Մայրը, Նորամայրիկա։ Նա մեծ հուզմունքով ու հպարտությամբ էր լցվել, երբ տեղեկացել էր, որ Սիրասուն Զավակին մեծարելու ծննդյան 50-ամյա հոբելյանը նշելու ցելեկույթ են կազմակերպել դպրոցում։ Ելույթներն ընդհատվում էին դպրոցի աշակերտների հայրենասիրական բանաստեղծությունների եւ երգերի գեղեցիկ կատարումներով։ Նրանցից յուրաքանչյուրը քաջ գիտակցում էր օրվա խորհուրդը՝ քաջերի սերունդները, քաջերն են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանը միշտ լինելով ճգնաժամում կարողացել է ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելով հաղթանակով դուրս գալ ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակից։ Այս մասին Երևանում ընթացող ճգնաժամից դեպի զարգացում սնվելով հաղորդակցությամբ թեմայով երկորյա ֆորումի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն Արման Սաղաթելյանը։ Անդրադառնալով ապրիլյան քարորյա պատերազմին նա նշել է, որ հայկական տեղեկատվական դաշտը՝ ի տարբերություն հարևան Ադրբեջանի, ակնհայտ առավելություն ապահովեց։ Ի տարբերություն փակ համակարգի ունենալով բաց համակարգ մենք երբևէ չենք սահմանափակել լրատվամիջոցների ազատ տեղաշարժը եւ արտահայտվելու հնարավորությունը, այլ ապահովելով անվտանգության պայմաններ, թույլ ենք տվել միջազգային հարթակների մուտքը մարտական գործողությունների գոտի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք, որ เป զի իրենք ազատ արտվա արտահայտվելու հնարավորություն ունենան եւ նյութեր պատրաստեն, նշել է Արման Սաղաթելյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք աշխատանքային այցով ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Աբուդաբիի օթանավակայանում հանրապետության նախագահին դիմավորել է Էմիրությունների փոխվարչապետ, նախագահական հարցերով նախարար Շեյխ Մանսուր բին Զայեդ Ալ-Նահյանը։ Դիմավորման հանդիսավոր արարողությունից հետո հանրապետության նախագահը հանդիպում է ունեցել նախարարի հետ։ Պոլսոհայոց Պատրիարքի տեղապահի պաշտոնում ընտրված Գարեգին arczepiskopos Բեկչյանը նամակով դիմել է Արամ arczepiskopos Աթեշյանին, խնդրելով նրանից կատարել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հրավիրած ժողովի ընթացքում կայացված որոշումները ու հարգել համայնքային ընտրության արդյունքները։ Հիշեցնենք, որ փետրվարին Էջմիածնում կայացված որոշման համաձայն Մարտի 15-ին Ստամբուլում տեղի ունեցավ Պոլսոհայոց Պատրիարքի տեղապահի ընտրություն։ Ընտրությունից հետո, որում համուսի չեղտանակ էր տարել Արամ Աթեշյանի հակառակորդ Գարեգին arciepiskopos Բեկչյանը Ստամբուլի նահանգապետարանն անակնկալ կերպով միջամտել էր ընտրություններին։ Բեկչյանը հիշեցրել է Աթեշյանին, որ տեղապահի ընտրություններն անցկացվել են հայ առաքելական եկեղեցու կանոնակարգի համաձայն եւ առանց օրենքի խախտումների, հետեւաբար պետք է հարգվեն բոլորի կողմից։ Ստեփանակերտի Պոլ Էլյուար կենտրոնը 3 երեկոյան մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կազմակերպել է տոնական միջոցառում նվիրված ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվան։ Երեկոյին ներկային Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հյուրեր, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Աշխարհի ավելի քան 20 երկրներում մարտի 20-ը նշվում է որպես ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օր։ Ֆրանսերեն լեզվի եւ ֆրանսիական հարուստ մշակութային արժեքների ուսումնասիրման ու յուրացման ասպարեզում առաջին քայլերն են կատարվում նաեւ մեր հանրապետությունում։ Այս համատեքստում անցյալ տարվանից Արցախում նույնպես նշվում է այդ միջազգային տոնը մայրաքաղաքում գործող Պոլելյուար կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ կազմակերպական ջանքերով։ Միջոցառմանն ասմունքով երկու պարերի կատարմամբ հանդիսատեսին ներկայացվեցին որոշակի տեղեկություններ ֆրանսերեն լեզվի ու ֆրանսիական մշակույթի մասին։ Ակնհայտ էր, որ գեղեցիկ ու ռոմանտիկ ֆրանսերենն այսօր սրտամոտ լեզու է դարձած նաև արցախցի երեխաների համար։ Այդ էին վկայում մայրաքաղաքի տարբեր կրթօջախների աշակերտների ուշագրավ կատարումները։ Sur mes cahiers écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Երկչուի Աննա Իզմայելյանի կատարմամբ հնչեց ֆրանսիական մի գողտրիկ երգ, ապա իրար հաջորդեցին շնորհալի դպրոցականների ֆրանսիական երգ ու պարերը։ Պատանի ասմունքով Հովանես Մարկարյանը սովորում է 4-րդ դպրոցի 7-րդ դասարանում։ Սիրում է ֆրանսերեն լեզուն, հպարտ է, որ ուսումնասիրում եւ որոշակի տիրապետում է այն։ Դուր է գալիս ֆրանսերենի խոսելաձևը, մեր բարեկամությունը դեպրեսիայի հետ լավ է։ Ֆրանսիան մեզ ամեն բանի կարող է օգնել։ Ֆրանսիան նույնպես գեղեցիկ քաղաք է, ինչպես մեր քաղաքն է, Ֆրանսիան մի գերտերություն է, որի աջակցությունը զգալի է Արցախի տարբեր ոլորտներում։ Ներկաները հնարավորություն ունեցան դրանում համոզվելու, դիտելով Արցախի հանրային հերոստատեսության պատրաստած ռեպորտաժը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր ջրի եւ ջրային համակարգի աշխատողի միջազգային օրն է։ Այդ կապակցությամբ Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը կազմակերպել է տոնական միջոցառում, որտեղ ոլորտի մի խումբ աչքի ընկած աշխատողներ ապարգևատրվել են հուշամեդալներով ու պատվոգրերով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախում այդ տոնը նշվում է 2015 թվականից, երբ կառավարության որոշմամբ ջրի ու ջրային համակարգի աշխատողի միջազգային օրը տեղայնացվեց նաև մեր երկրում։ Այդ քայլը Արցախի ջրային տնտեսության տնօրեն Սամվել Հարությունյանի խոսքով ոլորտի աշխատողների բարդ ու պատասխանատու գործն արժևորելու դրսևորում է։ Սա տոն է բանորի եւ բոլոր պատասխանատուների համար։ Սա տոն է, որը վաստակել է ջրային համակարգի աշխատողը իր ազնվեր ու նվիրական աշխատանքի շնորհիվ։ Սա մի ցանր ու պատասխանատու ոլորտ է, որն անում է ամեն ինչ բարելավելու իր բաժանորդների մատուցող ծառայությունների որակը։ Միջոցառմանը ներկա էր քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նա կարևորեց ջրային համակարգի աշխատողի կատարած գործը, որը թեպետ հաճախ աննկատ է մնում, բայց թեթևացնում է բնակչության հոգսերը։ Ձեր մասնագիտությունը մի կարևոր մասնագիտություն է, որը հիմնականում կապված է մեր բնակիչների կենսական նշանակություն ունեցող խմելու ջրի ապահովմանը, որակյալ, ֆիլտրված եւ շրջօրյա ջրամատակարարման ապահովմանը։ Վերջին տարիներին կառավարության կողմից գալի գումարները հատկացվել մեր բնակավայրերի ջրամատակարարման խնդիրների լուծմանը եւ տարից տարի ավելանում է այդ գումարը։ Օրվա առիթով վարչապետի որոշմամբ ու նախարարի հրամաններով ոլորտի մի խումբ աշխատողներ ապարգևատրվեցին հուշամեդալներով, պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայերը ժառանգություն են թողել ամբողջ Եվրոպայի տարածքում։ Մխիթարյանների հայկական կաթոլիկ միաբանությունը, որն այդ ժառանգության ամենավառ օրինակներից է, այս տարի նշում է Եվրոպայի ամենակուլտային քաղաքներից մեկում իր ներկայության 300-րդ տարեդարձը։ Այս մասին ասվում է Սուրբ Ղազարոս հայկական կղզու մասին հոդվածում։ Առ այսօր եկեղեցին շարունակում է գրքեր հրատարակել։ Վենետիկա աշխարհի երկու քաղաքներից մեկն է, որը կարող է բարձենալ, որ 300 տարի շարունակ տարեկան գոնը մեկ հայերեն գիրք է հրատարակում։ Հոգևորականների ջանքերի ու գործունեության շնորհիվ հայտնվել են հին ձեռագրերի առաջին հրատարակությունները, եվրոպական ստեղծագործությունների թարգմանությունները, հայկական ժառանգությունը ցուցադրվել է Եվրոպայում ու դրա սահմաններից դուրս։ Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ 3 Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանի պոեզիայի եւ գիտական նիստերի դահլիճում նշվել է պոեզիայի միջազգային օրը։ Միջոցառմանը Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը շնորհավորել է պոեզիայի միջազգային օրվա արթիվ եւ մասնավորապես ասել. Պոեզիան բոլոր ժամանակներում ունի իր անելիքը։ Բանաստեղծությունը մարդու մեջ ապրող անսահման կյանքի սերն է։ Բանաստեղծությունը պայքար է լույսի, լավի համար։ Պոեզիան մարդուն մարդ պահող ներքին հարդարանքն է։ Մարզասերների համար Երևան քաղաքում աշխատանք մարզական միության մարզադահլիճում կայացել է մարտական սամբոյի հայաստանյան առաջնությունը, որին Արցախից մասնակցել է 12 մարզիկ։ Այս մասին ասել է Արցախի սամբոյի մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանը եւ տեղեկացրել, որ առաջնությանը Մավրիկ Նասիբյանը 74 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ Արմեն Ադամյանը պլյուս 100 կիլոգրամ գրավել են առաջին տեղ արժանանալով ոսկե մեդալների։ Մայիսի 18-ից 22-ը Մավրիկ Նասիբյանը եւ Արմեն Ադամյանը Մինսկում մասնակցելու են Եվրոպայի մարտական սամբոյի առաջնությանը, նշել է Էրնեստ Միրզոյանը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև, լեռնային շրջաններում ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ 8-ի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։